Ah, cik daudz darāmā! Laiks tik ātri skrien, un garīgums paliek malā. Neuztraucies! Sēdi mašīnā, makšķerē, skrieni vai būvē māju. Mēs pievienosim garīgumu garšvielu katrai tavai sestdienas aktivitātei. Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija. Darbie Ziemassvētku svētvakarā dievkalpojuma dalībnieki! Ziemassvētku notikumā mēs svinam tā vārda, ar kuru Dieva gars radīja pasauli noslēpumai no ienākšanu pasaulē, lai atbruņotu tajā esošo ļaunuma un grēka varu. Šis vārds kļūst par cilvēku Jēzu Kristu, ienākot mūsu vidū, neizsargāta un bezpalīdzīga bērna veidā. Un e, šeit šorīt no rīta klausījos Radio Marija un sadzirdēju tādu interesantu domu. Jo tur bija ekumēniska saruna, radiomārija direktors ar vienu brālīgās kristīgās konfesijas garīdznieku. Viņi runāja tieši par Betlēmīti, par Ziemassvētkiem. Un tad mūsu ekumeniskais brālis saka tā. E, nu, lūk, ir arī tāda dziesma, katru gadu no jauna, bet bērniņš Jēzus dzimst. Viņš saka, nu, nedzimst viņš katru gadu. Viņš vienreiz piedzima, un pēc tam viņš auga. Viņu ienesa svētnīcā, tad viņš 12 e, gadu vecumā arī Jeruzalemes svētnīcā bija, un, nu, un tā tālāk, līdz, līdz pat dzīves beigām mēs zinām sāpīgām. E, tātad, e, ka Jēzus piedzima, un mēs katru gadu svinam šo notikumu un tā kā, tā kā kļūstam šī notikuma līdzdalībnieki. Bet kā mūsu brālis Edgars pateica, ka daudzi kā, paliek arī šajā līmenī, tā kā mazā bērniņa Jēzus teiksim, līmenī, ka viņi tā arī to Jēzu uztver. Uh, Nu, maz bērniņš, jā, viņš mani neapdraud, viņš ir neaizsargāts, nu, viņš ir labiņš un viss kārtībā, un tā dzīvojam tālāk, un no tā nekas nemainās. E, bet adventa laikā mēs apcerējām divus, e, divus dieva vārda ienākšanas pasaulē veidus. Pirmā atnākšana, kas bija pirms diviem tūkstošiem gadu, tā ir maiga, un neuzkrītoša, bet laiku beigās viņš atnāks varenībā un spēkā. Un mums ir izvēle pieņemt viņu vai nē. Ja mēs pieņemam iemiesoto vārdu un izvēlamies atvērties viņa klātbūtnei mūsu dzīvē, viņš mūs pārveido un pakāpeniski atbrīvo no garīgā akluma un ļaunuma varas. Pirmajā lasījumā mēs dzirdējām, ka jā, gaisma ka gaisma ienāk pasaulē, ka viņa apspīd, izgaismo tumsu. Un tā ir šī iemiesotā vārda, pravietojums par iemiesotā vārda ienākšanu pasaulē. Tātad, bet tad, kad būs Jēzus otrā atnākšana, tad tā būs lielā visas pasaules inventarizācija, kad ik viens pļaus to, ko ir sējis. Un e, šodien gribētos vērst jūsu uzmanību pirms liturģiskajiem lasījumiem dzirdēto lūkšanu, kura skanēja šādi: Dievs, tu ik gadus mūs iepriecini ar mūsu atpestīšanas gaidām. Dāvā, lai mēs tavu vienzimušo dēlu, kuru priecīgi uzņemam kā pestītāju, varētu droši sagaidīt arī kā tiesnesi. Lūk, abi šie aspekti ir cieši saistīti. Ja priecīgi uzņemam Jēzu kā pestītāju, tad mums nav jābaidās no viņa arī kā no tiesneša. Bet kas ir vajadzīgs, lai mēs viņu varētu priecīgi uzņemt un pēc tam arī droši sagaidīt kā tiesnesi? Nu, pirmais, tas ir ieraudzīt to un atzīt to, ka Dievs Jēzu Kristu ir atklājies un pieņemt to, ka ticībā viņam Dievs dod mums jaunu dzīvi. Bet pēc tam sekot 34. psalma aicinājumam, kas skan sekojoši: Atkāpieties no ļaunā, dariet labu. Nu, parasti tā ir sirdsapziņa, kas mums parāda, vai esam darījuši labu vai ļaunu. Sirdsapziņai ir tā visdziļākā, visapslēptākā svētnīca cilvēka sirds dziļumos, kur kaut kur dziļi, dziļi mūsu iekšienē skan dieva balss, precīzi norādot virzienu. Diemžēl ir labi zināms, ka sirdsapziņa var būt arī izkropļota, apslāpēta un pat apklusināta. Tātad sirdsapziņa ir kā ļoti smalks instruments, ar kuru ir jāstrādā un kurš ir jāregulē, lai tas būtu jūtīgs un bez kļūdām rādītu ceļa virzienu. Šeit Dievs pirms daudziem gadsimtiem cilvēcei iedeva palīdzekli. Divas akmens plāksnes, uz kurām tika iegravēti viņa dotie norādījumi, kuri līdz šodienai neparmata tiesu nav zaudējuši savu aktualitāti. Un tie ir desmit baušļi, jeb dekalogs. Līdzīgi kā ar dažādām mērvienībām, kā metrs, kilograms vai sekunde, tiem ir savi etaloni. Tāpat arī gar, garīgajā pasaulē morālajiem principiem ir savs etalons. Tas ir dekalogs, kurš pēc tam tika izskaidrots Jēzus mācībā un dzīves notikumos. Un tāpēc aicinu tagad ielūkoties šajā etalonā un salīdzināt, nu, kā, kā, ir, kā ir manā sirdsapziņā, vai saskan vai nē. Pirmais. Es esmu kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Eģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Kas ir šie citi dievi mūsdienās? Elks ir tas, kas kas manā dzīvē ieņem dieva vietu, centrālo vietu, nobīdot viņu malā. Ap ko riņķo mana dzīve? Tas arī ir mans dievs. Elku var salīdzināt ar parazīta augu, kas izsūdz dzīvības sulas no koka stumbrā, ar kuru ir aptinies, neļaujot tam normāli attīstīties un augt, un varbūt pat novedot līdz tā bojā ejai. Vienam tas var būt spēļu automāts vai grādīga dzēriena pudele, citam tās var būt narkotikas, nu gan tiešā vai pārnestā nozīmē. Kādam tā var būt ar vienu jaunu mīlestības dēku meklēšana. Citam tā var būt sekošana savām ambīcijām, vai, vai arī dzīšanās par katru cenu vairot savu bagātību, pat uz citu rēķina. Vēl kādam tā ir nepārtraukta čīkstēšana un viņa vainas novelšana uz citiem. Nu, un šeit ir vajadzīga drosme, paškritika un spēja ielūkoties savā sirdī, lai atklātu, vai man ir elks, un, ja tas ir, tad viņš izsūc manas dzīvības sulas un neļauj man priecāties par Jēzus atklāšanu un dzīvi. Nu, kā mēs redzam, šeit tā ir jau tāda cietāka barība. Tā nav bērnu barība, tā nav tāda naiva barība. Otrais. Tev nebūs kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo kungs neatstās nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Par ko runā šis dieva brīdinājums? Par situācijām, kad pārāk viegli prātīgi vai pat aprēķina vadīti, izmantojam dieva vārdu tad, kad mums tas ir izdevīgi. Un, protams, te variantu ir milzīgi daudz. Politiķiem draud briesmas izmantot dieva vārdu savā interesēs, vienu brīdi flirtējot ar kristiešiem, bet pēc tam piekāpjoties tādu uzskatu priekšā, kas ir pilnīgā pretrunā ar dieva atklāto patiesību. Uzņēmējiem savukārt deklaratīva savas ticības akcentēšana var kalpot par aizsegu, lai modinātu citos uzticību ko pēc tam ir iespējams ļaunprātīgi izmantot. Nu, tieši šo, šo slēpto sautīgo interesu dēļ ir izcēlušies visi reliģiskie kari, un dieva vārdā bieži vien ir tikušas izlietas arī cilvēku asinis. Tātad nelietīgi valkājot dieva vārdu, tiek mēģināts par katru cenu piespiest gan cilvēkus, gan dievu pildīt mūsu prātu, cenšoties viņu padarīt par savu kalpu. Tāpēc sauksim, kungs, māci mūs ar pietāti un godbijību piesaukt tavu vārdu un nekad to neizmantot sautīgos nolūkos. Trešais, tev būs svēto dienu svētīt. Pravieša īsajā grāmatā mēs lasām, ka tu atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala nokārtošanai un tukšām valodām, tad kungs būs tavs prieks. Tātad, ja trūkst prieka dzīvē, pajautāsim, kā man ir ar svētdienu. <laughs> Tātad, kā mēs izmantojam svētdienu? Ja tur neatliek laika dievam, ģimenei un atpūtai, tad nav jābrīnās, ka dzīvē trūkst patiesa prieka. Jo tad gluži vienkārši ar vien vairāk sāk uzkrāties iekšējā spriedze un nogurums. Arvien grūtāk kļūst atrauties no ikdienas rūpēm un paraudzīties uz savu dzīvi no putna lidojuma. Tālāk, godini savu tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvotu zemē, ko kungs tavs dievs tev dod. Šis ir vienīgais bauslis ar apsolījumu, lai tu ilgi dzīvotu un tev labi klātos tajā zemē, ko Dievs tev ir piešķīris. Varbūt šeit ir atrodams viens no iemesliem, kāpēc Latvija paliek ar vien tukšāka. Nu, bieži vien tiek dots izskaidrojums, ka cilvēki pamet zemi, jo ir materiālisma kults. Nu, tā devīze var izteikt šādi: Galvenais ir labi dzīvot. Bet ko nozīmē labi dzīvot? Materiālo vajadzību apmierināšana vēl nav viss, kas nepieciešams pilnvērtīgai dzīvei. Pie tam attieksme pret vecākiem ir nesaraujami saistīta arī ar attieksmi pret dzimto zemi un dzimto valodu. Tātad šis bauslis plašākajā nozīmē ietver arī mīlestību uz savu tēvu zemi. Savukārt tā ietver gatavību aizstāvēties pret ārējiem ienaidniekiem, gan militārajā, gan arī ideoloģiskajā un garīgajā jomā. Un ir vēl viens aspekts, ko gribētos pieminēt. Mīlestība uz savu tēvu zemi ietver sevi arī cieņu pret latviešu valodu. Kad ieskatos kādā no populārākajiem Latvijas interneta portāliem vai kādā preses izdevumā, un redzu tur gramatiskās un stila kļūdas, vai arī vulgāru valodu, tad to nevar nosaukt citādi kā par necieņu pret latviešu valodu. Tāpat ir arī ar anglicismu izplatīšanos mūsu ikdienas valodā. Tāpēc es aicinu, rūpēsimies par savas tevzemes valodas tīrību un skaistumu. Piektais, tev nebūs nokauts. Nu, par apzinātu slepkavību pēc likuma ir paredzēts ilgs cietumsots. Tā pašā laikā cilvēki, pat bērni, mierīgi vēro asiņu plūdus uz ekrāna vai arī virtuāli nogalina spēlējot datorspēles. Pēc tam, lasot ziņas, brīnāmies par nežēlīgām slepkavībām un paužam savu sašutumu. Nu, tāpat mūsos dabisku sašutumu rada mātes, kuras atkritumos izmet savus jaundzimušos bērnus. Bet, diemžēl, likuma aizsegā bērni arī tiek nogalināti mātes miesās. Diemžēl, vismaz šai jomā, mēs esam apmaldījušies savā izpratnē par labo un ļauno. Morāles normu robežas tiek pārbīdītas un relativizētas Tālāk, sestais, tev nebūs laulību pārkāpt. Nu, 2023. gadā uz tūkstošu noslēgtām laulībām 504 tika šķirtas. Ko tas nozīmē? Ka mūsu sabiedrībā arvien vairāk zūd ticība laulībai kā noslēpumam, kā sakramentam, kurā ir klātesošs Dievs un viņa svētība. Daudzi vispār atsakās no tā, lai savu kopdzīvi reģistrētu kā laulību. Pat mātes dažkārt savām meitām iesaka dzīvot nereģistrētās attiecībās, lai pēc tam nebūtu lieku šķiršanās izdevumu. Cilvēks tādā gadījumā sevi emocionāli izšķiež, mainot partneri pēc partnera, bet sabiedriskajā sfērā jēdziens laulība tiek arvien vairāk aizstāts ar bezpersonisku terminu partnerattiecības. Kā aizraujošs piemērs tiek pasniegts sabiedrībā zinā, zināmu cilvēku, draugu un draugu kārtējās maiņas, ar šo vieglo ēsmu barojot sabiedrību. Tātad iznīcinot to, kas ir sakrāls, iznīcinot laulības un ģimenes jēdzienu, ir viegli veidot manipulējumu pūli. Turpretī dieva plānā Laulība cilvēkam ir paredzēta kā ceļš, kuru ejot, tiek sasniegts cilvēka personas briedums un piepildījums. Nevelti pāvests Jānis Pāvils II uzsvēra, ka cilvēks kā vienīgā būtne, kuru Dievs radījis viņa paša dēļ, nevar sasniegt pilnību citādi, kā vien nesautīgi sevi ziedojot. Visbūtiskākais mīlestībā ir nesautīga sevis ziedošana. Tātad, runājot par ģimenes dzīvi, cilvēks vispilnīgāk sevi apliecina, stājoties laulībā, ziedojot sevi un uzņemoties atbildību par otru. Laulība ir tautas pastāvēšanas ilgspējas nosacījums. Septītais bauslis tev nebūs zakts. Nu, par to, ka zakšana ir slikta, nevienam nav jāskaidro. Nu, tomēr tā ir ļoti daudz paveidu, un dažus no tiem tiek mēģināts ietēpt pat likumīgās drānās. Nu, domāju, ka Eiropas Savienības struktūra fondu un dažādu citu projektu, it īpaši lielo īstenošana, nu, maigi izsakoties, ir liels izaicinājums attiecībā uz šo bausli. Turklāt var zakt ne tikai materiālas lietas, var zakt arī otra sievu vai vīru, vai arī labo vārdu. Un te jau būs cieša saistība ar nākamo bausli. Svētais Pāvils raksta, jo mēs šī pasaulē nekā līdzi neatnesām, bez šaubām arī nekā aiznest nevaram. Bet, ja mums ir uzturs un apģērbs, būsim apmierināti ar to. Jo tie, kas grib kļūt bagāti, krīt kārdināšanā un daudzās nevajadzīgās un kaitīgās kārībās, jo visu ļaunumu sakne ir mantkārība. Daži pēc tās dzīdamies ir nomaldījušies no ticības un sagādājuši sev daudz ciešanu. Bet tu, Dieva cilvēks, bez no tā. Astotais ir, tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. Nu, šodien, diemžēl, nomelnot presē, publicēt nepārbaudītas ziņas, tā saucamās viltus ziņas, un kompromitēt ir kļuvis par mūsu ikdienu, un tas nevienu vairs nepārsteidz. Turklāt lietas, kuras vēl gluži nesenā pagātnē bija kauns pat pieminēt, tagad tiek labprātīgi publiskotas atkailīnot ne tikai savu miesu, bet arī savas dvēseles tukšumu un nabadzību. Un 9. un 10. bauslis apvienoti, tev nebūs iekārots sava tuvākā nama. Tev nebūs iekārots sava tuvākā sievu, nec ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Nu, arī šajā jomā, diemžēl, notiek jēdzienu maiņa, jo iekāre tiek demonstrēta nevis kā vājība, bet gan kā stipras personības iezīme. Reklāmu vairums un pornoindustrija balstās uz to, ka mēģina cilvēkā pastiprināt iekāri, un tas nav godīgs bizness. Mūsdienās tik daudz kā nekad agrāk tiek runāts par cilvēka tiesībām. Tā pašā laikā cilvēka vērtība bieži vien vai pat es teiktu, visbiežāk tiek reducēta uz to, kas viņam pieder vai kā viņš ārēji izskatās. Bet gadsimtiem ilgi līdz šim cilvēks ir ticis vērtēts pēc tā, cik lielā mērā viņš ir spējis apkarot savas kaislības. Mūsdienu varonis ir gluži pretējs. Jo vairāk spējīgs apmierināt savas iekāres, jo lielāks ir viņa reitings. No šādas ideālu maiņas, kas ļoti strauji norisinās mūsu acu priekšā, arī izriet tik ļoti izplatītā skaudība un prakse gremdēt citus. Jā, nu un tagad tā kā rezumēsim. Kā mums ir ar šo prieku, kā mums ir ar šo sastapšanos ar Jēzu? Vai esmu prieka pilns, un vai manī, kā saka, viss ir kārtībā, lai es varētu sagaidīt ar prieku viņu ne tikai kā bērnu, bet arī tad, kad viņš atnāks varenībā un spēkā. Tātad šie principi, ja mēs viņus uztveram visā nopietnībā, tie ikdienā palīdz mums tikt skaidrībā, vai ar mūsu sirdsapziņu viss ir kārtībā. Bet, ja sirdsapziņa mūs neapsūdz, un ir saskaņā ar dieva dotajiem morāles kritērijiem, tad arī mūsu prieks par Jēzus Kristus dzimšanu var būt neviltots, un ar prieku varam gaidīt viņu atnākam arī kā tiesnesi. Tā ka novēlu jums šo dziļo, neviltoto Ziemassvētku, Kristus dzimšanas svētku prieku un mieru, kas nāk no augšienes. Āmen! Raidījums Sprediķis sestdienas vakarēšanai. Katru nedēļas sestdienu piecos vakarā. Vakarē kopā ar Radio Marija Latvija.